Beheer die lichaam en laat sy invloed dier die hele lichaam vloei. Die kop zorgt voor alles wat elke deelkie van die lichaam nodig mag hee. In die lichaam, die kerk, laat die kop, Jezus, volledig wees wat hij is.